agashitsi agashitsi ni ikiganiro kiba yagira ku bijyanye n'akaranga k'abarungu muramutse igihugu mwese muri kumurakurikira radiyo isanganiro mu mwanya w'ikiganiro agashitsi mwaba mukurikira uyu munsi nk'aya mango mu kiganiro agashyitsi cy'uno munsi tuzakugaruka ku karanga kajyanye n'ingoma z'u Burundi nk'uko twabigize mu nduheze uno munsi tuza kuyaga n'abatimbo b'abakurambere b'umuryango w'abashaka umuryango bavuga ko ari wo wari ufise ibanga ryo kuvugiriza ingoma umwami nk'uko twari twabibabwiye mu kiganiro agashyitsi giheruka uno munsi abatimbo mu kigabiro co mu higiro muri komine n'intara ya gitega baza kutuyagira ku bijanye n'imiziro y'ingoma n'igituma abagore batari kuriwe kuvuza ingoma fidel d'antoine sabimana kuri mikoro ndongeye kubaha ikaze biteramanye n'abakukuruke babatimba b'umuryango w'abashaka abo nabo ni heremenejide niyibigira bo ku kigabiro c'ingoma co mwihigiro hamwe na Yeremiya Ndimwizinga umuvugizi w'ikigabiro co mwihigiro muri komine n'intara ya Gitega hariho eh, abari barasinzwe kugira ngo bavuze ingoma aha ingoma irafise ibihimba kuko gushikana uno munsi murabona yuko ata muntu w'umukenyezi bafata imirisho ngo avuze ingoma ibyo bidashoboka barabiharuye rero kuva mu ntango basanga ingoma ifise ibice nk'iby'umukenyezi bafatiye kwa aya mabere aya murabibona aya mabere aya hanyuma rero baca baraba rero n'ujya mu kanda ifise hariya baca babona ko bidashoboka rero bitaro kwigira bishoboka ko ari umuntu w'umukenyezi ko ashobora kugira ngo avuze ingoma bidakunda urumva rero ni ibintu bidashoboka n'urugori eh. kandi eh, umurisho ni uwo mugabo ngo mu kirundi babyumva hariho kandi ngira ngo n'imitsiro yo bijanye n'umwuga sinzi ko nubita umwuga eh. hari imitsiro bicana nk'umuziro imitwero n'ibindi nyine bijyanye no kubaza ingoma bagaheza rero bakirirwa banywa urwagwa impeke n'abakenyezi babo n'imiryango ibegereye uwo munsi abakenyezi barataha nta muntu aje kubaza ingoma uwo munsi yararamye ngo arane n'umugore baca barara hamwe gaca mu gatondo bakararuza bagaca rero ingoma bazishyira ku mutwe bagasezera aha mu kigabiro ku ngoro y'ingoma bakazirungera bakarondera imihozo hari umuhozo bagenda bahojeje kandi nawe barajyana bagaheza rero umuhozo Eh, wari nuvuga umuti mu kirundi hanyuma rero niwo wari umuhozo waba uteguwe eh, yagize kubibabwira muvukanyi ko kandi inzu yose bacamo bahagenda eh, barabashikanira nta nzara bagira nta nyota bagira mu gutaha rero kuba mutumba ariko barabaza ko abatware baho barategura nk'urubanza bakabategurira kuko bazoba basezere kuko iyo minsi bamarayo ingoma zaguma zivuga babavugiriza baza barorera babashikanira ibifungugwa bafise kuko ntacyo bagenda bateke babisanga iyo baruye nyamba icumi umutumba wose bashikako umutware waho basanga yabiteguriye kandi abantu baho nibo babafasha no kwirengera izo ngoma kugira ngo zizoshike aho hantu mu kigali tugira amahoro none uwo mugenzo n'ubu uracariho n'ubu niko mubigira ibyo biba byatanguye gutituka cyane uyu mugenzo navuga ko utatitutse kuko ni ibanga ry'abatinda gusa icyo kibuzemwo wasanga Eh, bidashusha nk'uko byari bimeze kera mugabo rero mu giti cyishwe ingoma ntigicanwa n'umugani w'ikirundi eh, kuri ibyo kuko eh, na twebwe hatugereye ngaha ibaziro iyo rigeze turitegura mugabo ntiturinda guca aho bakora mbere bashikanye kuko bakoresha byinshi ni bimwe bimwe na avuze yuko hariho urubaya barofata ibintu by'ibibabi by'ibiti bari bazi icyo bikora bakabishyira mu rubaya bakavuguta bisekuye agaheza rero uwo byakoresha uwo muhoza bavuze eh, imaze kuharonka ikibanza rero nta muntu yapfa gutwara ikintu cy'icyuma eh, ngo agiye gupfa guca habanza kuza uwo muntu rero abanza kuhahoza kugira ngo icyo kintu ntigishabure ntigigire ishapu ngo kihave kibahuganiye eh, urumva rero Eh, bimaze kuba bimeze gutyo fidel d'antoine sabimana nari kuri mikoro ndabipfurije kururanirwaho muherereye naho ubutaha agashitsi agashitsi ni ikiganiro kiba yagira ku bijyanye n'akaranga k'abarundi